والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون Na mbingu tumezifanya kwa nguvu na uwezo na hakika sisi bila ya shaka ndiyo twenye uwezo wa kuzitanua. والارض فرشناها فنعم الماهدون Na ardhi tumeitandaza. Basi watandazaji wazuri namna gani sisi? ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Na katika kila kitu tumeumba kwa jozi ili mzingatie. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين Basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokaye kwake. Wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Wala msifanye kuwa kuna Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokai kwake. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun, basi ndiyo hivyo hivyo hakuwajia kabla yao mtume ila walisema huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Atawasau bihi bal hum qaumun taghun, je, wameambizana kwa haya? Bali hawa ni watu waasi. Fatawalla anhum fama anta bimalum, basi waachilie mbali nawe hulaumiwi. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, nakumbusha kwani ukumbusho huwafaa waumini wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu mimi ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun na sitaki kwa uriziki wala sitaki wanilishe inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin hakika mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuruzuku mwenye nguvu madhubuti fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun hakika waliodhulumu wana fungu lao la adhabu kama fungu la wenzao basi wasinihimize fawailul lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun ole wao walioikanusha siku yao walioahidiwa Allahu akbar Allahu akbar la na mbingu tumeipanga kwa nguvu na bila shaka sisi ni waweza zaidi ya hayo. Na ardhi tumekunjua na sisi ni wenye kuitengeneza vizuri kama kitanda. Aya hii tukufu inaashiria maana za kitaalamu nyingi miongoni mwazo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu huu mkunjufu kwa nguvu na yeye ni muweza kwa takayo na maana ya mbingu katika aya hii ni kila kilicho juu ya kitu na kikakifunika. Basi kila kilichozunguka sayari na nyota na mkusanyiko wa jua katika sehemu hii inayoonekana ulimwenguni kimetanda kupita inavyokadirika na akili. Wala haiwezi kupimika. Kwani masafa yao ukisiwa kwa mamilioni ya miaka ya mwangaza. Na mwaka mmoja wa mwangaza kwa ilivyothibiti kwa elimu ya kisasa katika karne hii ya ishirini ni masafa yanayokwenda mwangaza kwa mbio za kilomita laki tatu kwa nukta moja ya dakika. Na ibara ya ya tukufu na hakika sisi ndiyo tunye kutanua inaashiria hayo. Yaani kutanda huko kwa ulimwengu kuna kustajabisha tangu kumbwa kwake. Kama vile vile kuwa kukunjuka huko kungali kunaendelea na hayo sayansi ya sasa imethibitisha vile vile. Na imejulikana kwa nadharia ya kutanda ambayo katika mwanzo mwanzo wa karne hii imethibiti kuwa ni kweli kilimu na ufupi wake ni kuwa ulimwengu unaendelea kukua na kupanuka na kila sayari za mbinguni zinajitenga wenyewe kwa wenyewe. Na kila kitu tumekiumba namna mbili, yani kwa jozi, ili mpate kukumbuka muamini uwezo wetu. Basi fanyeni haraka kwenda kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, wala msimfanye Mungu mwingine kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi nimekujieni kwa amri ya Mwenyezi Mungu kukuonyeni kwa uwazi matokeo ya ushirikina. Hivyo ndivyo ilivyo kuwa hali ya mataifa yote kwa mitume wao hakuja mtume kwa watu kabla ya kaumu yako ila walimwita mchawi au mwenda wazimu. Je, mmehusiana, mmeambizana nyinyi kwa nyinyi kusema hivyo, ndio maana nilirejea hilo kwa hilo? Basi hao ni watu waliopindukia mipaka, ndiyo wakawafikiana katika kuwashutumu mitume. Basi wapuuzilie mbali hawa wenye inda, wewe hulaumiki usipowajibu kitu. Wewe dumisha kukumbusha, kwani ukumbusho huwazidisha waumini kufumbua macho na kuona nguvu za yakini. Wala sikuwaumba majini na watu kwa jambo la kuniletea mimi manufaa, bali ili waniabudu na kuniabudu mimi ni manufaa kwao. Sitaki kwa uriziki kwani mimi simhitaji kwa walimwengu wote, wala sitaki wanilishe, kwani mimi ndiye ninaelisha, wala silishwi. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mdhamini wa kuwapa riziki waja wake na yeye ndiye mwenye nguvu aliye imara hashindiki. Hakika hao walijidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na kukanusha wanafungu lao la adhabu mfano wa fungu la wenzao katika kaumu zilizokushapita. Basi wasifanye haraka kuhimiza adhabu ishuke kabla ya wakati wake. Basi maangamio yatawapata wenye kuikataa siku yao walioahidiwa kwa sababu ya shida na vitisho viliomo katika siku hiyo.